maze mugire icyo mushikirije intererano yanyu mu kubaka kino gihugu cacu. c'amavukiro muti no munsi rero tugaruka kuki hari kwigerekezo rya 116 myandagaro intumwa z'abaserukiye u Burundi n'u Rwanda barahuriye mu karere ka Bugesera ku birometero bikeya ku mupaka u Burundi buhana n'u Rwanda gufatikanya na babo kubaka igihugu cyabibarutse ntituza guhagarara cyane ku barundi b'imahama gusa ariko tuza kwibaza duti ni igiki cyo kuba kugira abarundi batahe haba bari abarundi bahungiye mu bihugu duhana imbibe eka n'abandi barundi bari hanze igihugu aho rero tugaza guca tuhakanya n'akajyo mwebwe abarundi muri hanze kugira ngo twakure irindwi na gatandatu ubusa mirongo na gatatu amajana icyenda mirongo na gatatu cyangwa itandatu na rimwe ubusa mirongo na gatatu amajana icyenda itatu na gatatu mbere ni nimero zo kumeza meza bita fikisi zikaba zuguriwe ku bwanyu bibiri na kabiri bibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri cyangwa bibiri na kabiri bibiri na gatanu na gatatu irindwi na gatatu kugira batahe gufatikanya n'abandi mu kubaka kino gihugu igihe rero abo barundi bariko barataha bava mu gihugu kibanyi cy'u rwanda dukurikirane umuvugizi w'ubushyikiranganji bw'intwaro yo hagati n'umutekano n'iterambere rusange aho yashikirije hari mu kiganiro kunama nama ahaza kwishyura ibibazo bya mugenzi wacu Jerome Niyonzima ashikiriza ku gituma n'icyo leta iri kirakora kugira abarundi bari hanze bose batahe akaba ari Pierre Nkurikiye mu mutegabiri aho giteye nuko umugwi wa mbere w'impunzi eh, tukaca tunamenyesha yuko eh, dufatiye ku byo twa kunama yabaye y'impande zitatu Burundi u rwanda hamwe n'amashami hashize muri ibi bihugu eh, ko twumvikanye yuko mu ndwi izokurikira tudushaka dutangura kubakira inshuro zibiri zibiri ku ndwi kandi twakira hafi amajana atanu nyene inshuro imwe ni ukuvuga tuzoza turakira hafi abantu igihumbi impunzi igihumbi ku ndwi nk'uko biriko biraba ubu haraheze ukwezi ku mpunzi ziri mu gihugu cya Tanzania mhm. kuri izi mpunzi ziri mu gihugu cy’u Rwanda kugira muteye mu kubite isemu ya mbere wobwira abarundi aho vyaciye Eh, aho byaciye nuko uko eh, hariho umugwi eh, w'impunzi zirenga hafi amajana atandatu ziri muri iyo kambi zariye umutima amenyo handika nkoresha amajambo yabo zirandikira ikete nyinshi bahera umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi zimusaba ko yo yozifasha yo icyo akoze kugira ngo zishobore gutahukanwa mu gihugu cyazo cy'amavukiro aricyo Burundi biciye eh, byisunze amategeko kandi eh, byubahirije agateka eh, kabo hanyuma iryo kete rimaze kumushikiranya n'icubahiro yahavuye rero acaha amategeko ubushikiranganje busanzwe bujejwe gutahukana impunzi ka kabuhinga aribwo bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano abutegeka yuko buca bukora ico gikorwa kugira ngo abarundi baheze batahukanwe mu gateka kandi vyisunza amategeko inyuma rero ubushikiranganji bwaciye buja ku kivi buca buraja mu nama ya mbere y'inyabutatu yahuza igihugu c'u Burundi igihugu c'u Rwanda hamwe n'ishirahamwe HCR ibisata bikorera muri ibyo bihugu iyo nayo ikaba yabaye ku itariki 13 z'ukwezi k'umunani aho eh, twasha twumvikana ko mu ndwi zibiri zitarenga no kuvuga aho nyine itariki mirongo ibiri n'indwi z'umunani ko umugwi wa mbere w'impunzi uzaba watahutse twaciye rero mu bushirangaje dukora ibishoboka byose dufatanyije nabo bagenzi bacu bo muri HCR turagenda kuraba ibibanza izo mpunzi zategerezwa gushikiramwo eh, ibibanza byo kurindiriramwo by'isongore eh, kinazi twongera turaja no kuri gasenye nemba ku mupaka kugira turabe ibikenewe byose kugira ngo icyo gikorwa cyo kubatahukana kigende neza twaciye ibyo twarabikoze kandi bikenewe byose birashigwaho ku buryo rero iyo tariki mirongo ibiri twayubahirije umugwi wa mbere ugaheza ugatahuka uvuze uti mu majambo bakoresheje bavuze ko bariye umutima amenyo mwe bavuze ko bariye umutima amenyo mwaciye mubifata ko ari bisanzwe eh oya si namba kuko eh, barasiguye nagenda kumenyesha yuko eh, bajya ujya mu wa mbere warimwo y'inyabutatu yego rwose rwose nyine ariko eh, eh, imbere y'uko bandika bakivuga ko bari umutima amenye mu kwandika bavuga ko bari umutima amenye kubera iki batubwiye yuko bari umutima amenye kuko eh, hari imvo nyinshi zibatuma zibabuza zibuza umuntu uwo wese ashatse gutahuka ari muri iriya kambi kandi bari bazisiguye ziri ku mpande nyinshi batashaka n'ubu badashaka yuko abo bantu batahuka urumva rero hari imitego hari icyo ingufu nyinshi mhm. zari kuri bo ku buryo kubahuka kwandika ikete rw'irutahe ari ukujya umutima amenyo hari umwe yatubwiye ati honyine duhejeje kuri iriya kete kuryandika twararungika bikavugwa ati ahuciye uciye haragera mu ikambi bose bakura bakakwitegereza ati we wamenje eh, imigenderanire hagati y'uburundi n'u rwanda eh, twebwe mu tuja tuza muri izi nama z'inyabutatu si twa gikorwa twari twahawe mm. eh, kandi muratse ko imigenderanire eh, y'ibihugu ifise ubushikanganje bubijejwe twe twari twahawe gukora igikorwa cy'ubuhinga cyo gutegura ukungene boza kandi twaragikoze kandi kiriko kigenda neza rero imigenderanire kandi ntishobora kubuza ko impunzi zitahuka mm. eh, kuko Eh, yaba imigenderanire yashobora kubuza ko impunzi zitahuka ntibaba baraje kurazi ko atari myiza hagati y'uburundi n'u rwanda uno munsi mhm. hanyuma nagenda kumenye ndakusubiriremo akajambo nabwiwe n'umwe muri bajya bari bahunguze mhm. uko twebwe twabe byabaye ubusa tugashika niko nabandi bazo nk'abanyapolitike bari kwimitaye bafite ibyo barondibwa leta yogerageza ikabatezurira ku buryo bagirana ibiganiro bati bose batahuke babe bene Burundi ibyo birashoboka eh ukuntu bimeze mhm. eh nuko ngera tuba twabanje kubihera ko impunzi ziri mice kwije mhm. hariho ziriya mpunzi nyinshi mhm. zahunze zibeshwe zitewe ubwoba n'abanyapolitike mhm. abo ahanini nibo turi ko kuno munsi hariho ikindi gice cya kabiri cy'impunzi bahunze bagiye bakoze amakosa atandukanye yaba arayajyanye na bijya byari ko biraba kiyagiye cyangwa ayandi makosa asanzwe hariho igice cya nyuma cy'abanyapolitike bahunze kumvo bita ni za politiki bamwe bamwe bose barafise rero kuntu bafatwa eh, amategeko mpuzamakungu na cyane cyane ayagenga impunzi arabuza igihugu cakiriye impunzi guhereza ubuhungiro umuntu yagiye akoze ibyaha bikomakomeye mu gihugu mhm. mu gihugu aranabuza yuko igihugu cahaye impunzi gishobora kuzemerera ko mu mpunzi bagira amashirahamwe canke abayeho kugira kore politiki cyane cyane yo gutuka no kuvuga nabi igihugu bavuyemo ivyo birabujijwe mugaturana ko kuri kino gihugu c'u Rwanda babareka bakabikora mm. bisigura rero yuko abagiye basize bakoze ibyaha bikomakomeye mm. abo bategezwa kuba barafashwe hariya nk'ubu wowe yagiye yasize yakwivye inka wewe wowe woca ubwira leta ngo nimugire ikigongwaze hama azoreke kugura ihaya nkaya mm. kuko ivyaha icaha ugikuze ubu uri umuntu akuze mm-hmm. ntubu umuntu akuze akoze icaha ategerezwa kumenya ko ategeza no kucishura ntushobora kuvuga ngo jengira nkora icaha ngo nzoheza nsabe leta ngo twumvikane ko ngo noheza nkagaruka wagikoreye iki tukamwumviriza ino ngaha dufite ubutungane bumeze neza bushaka kumviriza umuntu afise mbere n'abajya bamuburanira abajya bita abashingwamanza mhm. hanyuma akisigura ashobora no gusanga ibyo bamwagiriza atariko bifise inguvu nko kubavuga cyangwa ashobora no gusanga asiguye akerekana ko atari hanyuma akera mbega mhm. abafashwe muri bijya byo mu bihumbi bibiri na cumi ijya miga umwuga cyenda ko abarenga mirongo umunani batanu barekuwe muri bamwe birirwa baragirira ikigongo nyinshi wahe mukuru w'igihugu benshi n'abari hajya mu ibarabara badutera amabuye batera amabuye igipolisi bakomerekeje abantu bagize gute barabarekuye benshi mhm. eh, umva usigaye hanze ahubwo yarakwiye kunyarutsa akaza akaganira n'ubutungane kubwa komiseri nkurikiye kubera iki hasa n'ahari urwanaga ku bijyanye n'impunzi zirimo mahama kurusha izindi mpunzi ziri mu bindi bintu ni ukubera kuko impunzi z'imahama ari impunzi zidasanzwe eh. zagiye mu buryo budasanzwe mm-hmm. n'igaruka ryazo ni ridasanzwe nyine nicyo gituma hari urwamo wishe mm-hmm. eh, kubera kuko hajya benshi twaraganiriye isaha zirenga zibiri bashitse ujya mu wa mbere mm. benshi batubwira bati twe mu kujayo batubwira yuko mu Rwanda ari nkaho tuzoca tuhamare nk'iminsi ibiri itatu ko amaburse amaviza yacu atekanijwe bari batwiye tuzomara iminsi ibiri itatu tugaca tugenda muri Canada muri Amerika tumaze imyaka itanu nta n'umwe bashoboye kurungika ngo agende muri ibyo bihugu ati ibyo batubwira yuko igihugu bazoba gifashe mu mezi abiri cyangwa mu mezi atatu nta ni santimetero imwe barashobora kuvuga ngo bavuge ngo iyi ngiyi twayifashe ati kandi uko tubibona ni indoto bateze itazirira zija mu ngira rero kandi ibyo babahenze icyo kinyoma n'ubu barakomeza babahenda mugabo baramaze kubona yuko bitari byo eh, baramaze kugihinyura mhm. eh, twabamenyesha icyo twabwira rero ko bamaze guhinyura ko abenshi babeshwe ko mm-hmm. ivyo bari babwiye atari ivyo twobahanura cyane cyane ab'imahara bagukomeza bajya umutima amenye biyandikisha ari benshi hanyuma dukora ibishoboka byose kugira ngo baze bataye ari benshi tukibutsa impunzi zose zo mu Burundi aho ziri ku isi mu bihugu birimo yuko muri iyi myaka itatu yuko cyoba caraheze ku byatumye abarundi bahunze bahunguka akarangiza atera akamo abarundi bose bari mu makungu ko botaha bagafashanya n'abandi kubaka igihugu cabibarutse reka rero twugurura imirongo kuri mwebwe abarundi musanzwe muri hanze y'igihugu mweho kuri ako kamo umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano rwo hagati mu gihugu n'iterambere rusange ashikirije mweho ni giki mwokongera ko ni giki namwe mubona cokogwa kumbure co hinyanyugwa kugira ya nyabutatu kuvuga igihugu Burundi igihugu cakira abo bantu nishamwe mpuzo makungu HCR kugira abarundi bari hanze kubwo buhungiro bahunge maze bafatikanye n'abandi yego n'amahoro ndabaramukije ku isanganiro turakuramukije tubwira akazina tubwire naho uherereye eh, akazina nitwa david nkaba ntimerereye muri canada david muri canada uno munsi turi turagaruka ku itahukanywa zaba iziri mu bihugu duhana imbibe cyangwa ahandi ni igiki mubona cyokorwa inyuma y'uko mumvirije umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati umutekano n'iterambere rusange nigiki mubona cyokorwa kugira abarundi batahe gufashanya na bene wabo mu kubaka igihugu cy'abibarutse eh, ijambere noshikiriza nuko nobanza na keza izo mpunzi zari zifatiwe imbowe imahama mhm. zari umutima menyo kugira ngo zisubirire mu gihugu cyazo cyazibarutse ubwo rero nkabashimiye abo bariye umutima amenyo turabizi ko bitari byoroshe ngene bashatse gutaha bakabagora bakababuza bakababurabuza n'ibindi byinshi ntibyari byoroshe ariko urabona icyo bashatse baruhiye ku gishikako mhm. ubu rero njyewe nibaza yuko icya mbere nk'abarundi baba bari mu burundi baba bari hanze turifuza yuko abo bene wacu bataye igihugu cyabo hmm. tuzi tuzi cyabaye ni ukuvuga ibihe bya bibiri na cumi na gatanu hmm. bohumuka bakaja guta umwanya bakaja gusangira igihugu na bene wabo kugikorera no ku um, no ku mvuge um, gute kugikorera no kukirarira kugira ngo abansi ntihagira aho baduca hmm. david ariko mwumvise yuko mwumvise yuko hari imigwi itatu nk'uko umuvugizi yabishikirije y'impunzi ah, nk'impunzi nazo zifise nk'icyo zagirwa n'ubutungane bobo ah, n'igiki babwira cyane cyane ubwire n'igihugu hagati y'icyo gihugu babiri ubaye nk'umuhuza n'igiki ubona bafasha kugira nabo batahe erega eh, erega eh, nuko nyene bimeze abaronderwa n'ubutungane nibo bafashe bugwati izo mpunzi atacu zagirizwa abagore abana n'abagabo atacu bagirizwa b'abanyagihugu basanzwe ni akagwi mbere mwarumvishije yuko nuko gufatwa mu gwadi abitwa bamagi bashaka kubibandanya hano ndavuze izina kiwe bashaka kubibandanya ariko byarabaye ibintu twese twarabyumvishije ni ukuvuga rero impunzi ataco yiyagiriza ni n'uciyagiriza nk'uko uwo mushikiranganje uwo wavugira ubushikiranganje bw'umutekano yabivuze nawe nyene yotaha akabisabira ikigongwe acanke akabihanirwa bigahera mm-hmm. hanyuma nuko um, benshi muri abo bagirizwa bakomakomeye abari babatumiriga barabatwaye bari burayi bari muri kanada bari muri turabazi turababona ni ukuvuga abari babatumye abatari bake muri abo baraje kujya hanze mm. ni ukuvuga rero uh, mm-hmm. izo ngwate zabo nizo zari zisigaye zigorewe hariya mm-hmm. none ga David nibyo icaha nimba carakozwe eh, icaha kikaba carakozwe eh, kumbure nta kindi gishoboka dufate nk'ikigongwe c'uruvunga eh, canke ukoroherezanya kugira ah, abahunze igihugu nabo batahe bafashanye n'abandi kubaka icabibarutse ivyo ivyo ivyo twobirekera leta irafise umushikiranganji bw'ubutungane n'izindi nzego nibo bomenya ico ico bokikora Mm-hmm. ariko gusa mu byazingamitse igihugu cyacu harimo kudahana rero mm-hmm. nibaza yuko ku banje nusaba leta igaca uwo muco wo kudahana Hakabuguhana uguhana ibyo twaciyemo byose muri ubwo burundi byagiye byisubiriza byisubiriza byisubiriza kubera uwo muco wo kudahana rero mm-hmm. rero ku bwanjye yuko uwo muco wocika abakoze icyaha bagahanwa kujya umunyagihugu yivye igitoke kubera afise inzara abihanirwa hmm. ni kuki uwo bakoze kudeta kubera ngo yitwa umunyapolitike cyangwa akomeye atobihanirwa jewe nibaza rero yuko bose bobihanirwa ariko rero ijambo rya nyuma rifiswe n'ubutegetsi mhm. rifiswe n'ubushikiranganje bw'ubutungane n'abandi bari mu nzego babijejwe aho nta kindi tubarenza murakoze cyane david icyo rero nsaba leta y'u rwanda mhm. leta y'u rwanda nuko yokorohereza izo mpunzi gutaha iwabo mhm. twarumva yuko bariko barahunga hariho bisi zatonda ku rubibe hakurya zibarindiriye ati nimunyaruke nimunyaruke nimunyaruke muze ku zica zibajyana aho bari mhm. ubu naho nose yuko izo bisi zotonda inyuma y'ikambi aho bari ati nimutahanyarukane ku rubibe rw'ubururu aho niho aho niho baba bakoze iciza bakoreye iciza abo bene wacu hanyuma urangiza beraheze ndabasaba mwe bwo kwisanganiro mbega byoshoboka hmm. mukaba mworondera umwe mu bahungutse akaza ngaho muri studio kugira ngo abwire isi n'amakungu n'abasigayeyo n'abumviriza radiyo sanganiro ingene babayeho hariya experience bakoze n'ingene bakiriwe n'ingene babayeho jewe nibaza yuko vyofasha mu kumobiriza abandi boba basigayeyo no mu gutanga ishusho y'ivyo babayemwo mhm. iyo bari bari eh, nibaza yuko vyofasha abarundi benshi kugira ngo tumenye neza abo bantu babakoresha n'uko babakoresha eh, ni ukuvuga ni esclavage mu zindi zimwe ni zimwe zamye kuva kera n'ubu ziracabandanya naho zahinduye reka ingene zikora ico nakwemereye nuko tuzogerageza twegere abaturongoye turabe ico shoboka nicashoboka kumbura inyishu muzoyironka vuba vyo dushimisha cyane mm. kandi ndibaza vyofasha mm, mu gukangurira abandi guhunguka kubera benshi nkuko bagiye babivuga bagiye kubera ubwoba ivyavugwa kandi ntawo bibahora mhm. eh, ngo ngo intuze yakuriye ngo ihumye urahunga ibyo ntibisanzwe baragize ubwoba barahunga ariko rero ubu hahagaze yuko bataha gufatanya na bene wabo basize inyuma hanyuma ku guhana ngo abakoze icyaha haboneke umuco wo guhana kugira ntihagume hari ya mabi aguma yisubiriza yisubiriza mwumvise ko yateye n'akamo igihugu cy'u rwanda ngo kocoreka abarundi bagataha turi muri karadiridimba ni igiki mubona cyo kuba kugira abarundi bari hanze y'igihugu si mu Rwanda gusa nubwo twafatiye ku bari mu Rwanda abarundi bene bacu baheruka gutaha kumbura hari n'abandi bari mu bihugu bitandukanye ni igiki mubona cyo kuba kugira nabo batahe ya nyabutatu HCR uburundi n'igihugu bahungiyemo ni igiki mubasaba kugira abandi barundi batahe kubaka igihugu cyabo ye naniyumviriye kugira icyo nterera mm-hmm. ku bijyanye n'iki kiganiro muri ko murashikiriza mm-hmm. umwanya ni wawe aho muri ko e, muravuga ku isi ijyanye n'inyabutatu ni ukuvuga uburundi u rwanda mu myaka ya vuba cyangwa mu bya vuba ariko uri kuraraba ikintu cyatuma zihunga igihugu mhm. urabona yuko yari puresha cyangwa inguvu mpuzamakungu mhm. zatera ubwoba abanyagihugu inguvu mpuzamakungu nizo zatera ubwoba abanyagihugu kugira bahunge inguvu mpuzamakungu mhm. kuko imvugo mpuzamakungu mhm. zarakoreshejwe cyane mhm. kugira abantu bahunge ni ukuvuga n'ibibazo abantu bari gutorera umuti ubwabo cyangwa ibyo bari kubona ko bitaremereye bica biremerezwa eh, n'inguvu mpuzamakungu bituma rero abantu benshi eh, bahunga muri icyo gihe bahunze hari abataye hari abagize ingorane pisikologikema mu buryo eh, bagize ibibazo mu mutwe mu kwiyumvira n'ibindi bafise nko guhahamuka n'ibindi mhm. ugasanga muri abo benshi barakeneye ubufasha mhm. bw'abakansera cyangwa abantu babafasha kubakurikirana n'ibindi biganiro byinshi byobafasha kuko icyari gufasha byari nk'ijambo ry'uhoraho ariko uno munsi urabye eh, urabona ko hatandukanye eh, n'amajambo uhoraho ubu bayavuga bayatumbereje ku mm-hmm. nyungu za nyine kuyashikiriza ugasanga ntabwo zubaka neza imitima y'abantu ngo abantu bagaruke ku murongo mm-hmm. rero nk'interano yanje eh, abantu barakwiye rwose gufashwa muri ubwo buryo bwa Eh, bwo guhabwa impanuro psychologically mu buryo bwa mu kirundi ngo ikore ntokivuga cyane ariko ngira ngo mwacyumvise mhm. ariko kandi kumbure turetse muri ibi bihugu duhana imbibe no hiyo hariho abarundi naho ntibahunze bobo gutaha abo mwegeranye abo muri kumwe mubona icyo cyumviro kiriho kugira baze gufatikanya n'abandi mu kubaka iki gihugu ah, guhunga bifise imvo nyinshi mhm. n'impunzi ziri kwinshi eh, kuko abantu bashobora guhunga badahunze ibisa mhm. eh, iyo ndiko ndavuga inguvu mpuzamakungu si n'ubwa mbere nko mu gihugu cy'u Burundi eh, ibintu nk'ibyo bibaye niyo woja mu kahise k'imbere y'uko twe tubaho ndibuka ku nkuru ijanye n'uyu mugabo akundwa kuvugwa mu mvugo y'ikirundi maconco mhm. maconco eh, turabwirwa neza yuko n'akahise yuko yari umukwe w'umwami mhm. niho baciye bahiga ubuhinga n'uburyo bwo kungene boha ibyo bemerera umukwe wiwe yitwa maconco kugira aze umutekano muke mu gihugu mhm. abo bazungu babikoze uko babwira maconco ngo abikore maconco arabitangura arabikora arabikora ateza eh, umutekano muke mu gihugu kuri sebukwe ari we yari arongoye igihugu Burundi gushika yaho rero mwezi gisabona ati noneho cya gihugu bagira kintware akahise katubwira ko yaciye asaba abazungu ati ingo bwa bundi mumfashe baca baragaruka baca bafasha mwezi gisabo umwe maconcho yari yatumwe n'abazungu nawe yarize ngo abazungu bazomufasha nguko eh, nibo bagarutse baramufata baramuboha hanyuma ibyakurikiye akahise ku k'uburundi kabyerekana ni ukuvuga yuko iyo ingufu mpuzamakungu ziriko zirakora ziba zikomeye cyane kuko zishobora gukoresha eh, umuntu mu bwenge wowe ugakora wibaza uti hari inyungu uri kurarondera mugabo inyungu we wita ko ari inyungu ahubwo ni inyungu z'uwazifabiritse n'iyo wovuga turazishyitse ko we atazizokugirira rero icyo ni cyo abarundi bakwiye kumenya mhm. bamaze gutahura bishobora kubafasha kuba bafise ubwenge eh, kubera Eh, ingufu mpuzamakungu usanga zifise icyo dushobora kononera abantu bo mu gihugu bo mu karere Ego yusu nako ni yahusefu reka tugushimire nimba ata kandi kajamo kanyuma urangiriza ko ah, akajambo kanyuma nako narifise kiretse hamwe ho hari ikibazo nayundi hoho norangiza mvuga nti gutahura canke E, kumenya uko amakungu afise yibaza ku burundi cyangwa ku bihugu bya bigari mhm. niho umuntu w'umurundi cyangwa muri ako karere ashobora kumenya noneho ni gute yoharanira inyungu z'akarikiwe kuko ako karere ako karere gasumba ubutunzi bwose buri i burayi nicyo gituma rero abakarimo bategereza kukamenya bakabungabunge hanyuma ikintu coba gituma rero abantu baca bagira umutekano muke kenshi uzasanga gifitiye eh, origine hanze y'akarere kiganiro giha umwanya n'akajyo abarundi muri hanze y'igihugu kugira namwe mugire icyo mufashije mu guterera kino gihugu cyanyu cyane cyane mu byumviro byubaka nabyo mukabitanga mu rupfasoni uno munsi tuko tugaruka ku cokogwa kimwe gishoboka kugira impunzi ziri hanze y'igihugu zitahe twafatiye ku mpunzi ziriko ziratahuka ziva mu gihugu kibanye cy'u Rwanda mu ikambi y'Imahama ariko turuvuga n'izindi kuko murazi uko abarundi basanzwe barahunze haba hano mu bihugu duhana imbibe canke kure n'ibihugu niki gihugu cacu duti nigiki cokogwa kugira abo barundi batahe mbe nyabutatu hagati y'uburundi shiramwe mpuzamakungu oni bicishije kuri HCR n'igihugu baciyemwo nigiki bokora kugira turi muri karadiridimba nk'uko mwabyumvise turi ko tugaruka kwitawukanwa ry'impunzi twavuze muri rusange ariko twabanje gufata mu karorero ka vuba gaheruka aho hari impunzi zahungutse zivuye mu ikambi yo mu gihugu cy'u rwanda ikambi y'i mahama aho mwumvise ko bamwe bamwe bariko barataha tugaca tuvuga duti mbere igiki cokogwa ntabe abo b'i mahama gusa ariko n'abandi barundi bahunze igihugu kugira batahe bafadikanye n'abandi mu kubaka kino gihugu cy'abibarutse dusigaje akanya gato imbere ya david ari muri canada na yosefu ari muri australia kumbure dushobora muri minota mike dusigaje guha abandi babiri canke batatu bivanye na kanya bw'umutekano intwaro yo hagati n'iterambere rusange yashikirije cyane cyane ku bari hanze ariko bafise ibyo bagirizwa kumbure kumvo za politike ico nabo abasaba kugira nabo batahe ni gatonya imbere ko turangiza kino kiganiro abo bose basana bakumuriro bakumuriro mhm. ati so wazobona barashitse mu Burundi ati izo nguvu zose zo ku ruhande byose bagira ati hariho ikindi gice cya kabiri impunzi bahunze bagiye bakoze amakosa atandukanye yaba arayajyanye na bijya byari ko biraba kiyagiye cyangwa ayandi makosa asanzwe hariho igice cya nyuma cy'abanyapolitike bahunze kumvo bita ni za politike bamwe bamwe bose barafise rero ukuntu bafatwa eh, amategeko muza mpuzamakungu na cyane cyane ayagenga impunzi arabuza igihugu cakiri impunzi guhereza ubuhungiro umuntu yagiye akoze ibyaha bikomakomeye mu gihugu mhm. mu gihugu aranabuza yuko igihugu cahaye impunzi gishobora kuzemerera ko mu mpunzi bagira amashirahamwe canke abayeho kugira kore politike cyane cyane yo gutuka no kuvuga nabi igihugu bavuyemo ivyo birabujijwe mugaturana ko kuri kino gihugu c'u Rwanda babareka bakabikora mm. bisigura rero yuko abagiye basize bakoze ibyaha bikomakomeye mm. abo bategerezwa kuba barafashwe hariya nk'ubu wowe yagiye yasize yakwivye nkawe wowe woca ubwira leta ngo nimugire ikigongwaze hama azoreke kukuriha ya nkaya mm. kuko ivyaha icaha ugikuze ubura umuntu akuze mhm. ntubu umuntu akuze akoze icyaha ategereza kumenya ko ategereza no kucishura mhm. ntushobora kuvuga ngo jengira nkora icyaha ngo nzoheza nsabe leta ngo twumvikane ko ngo noheza nkagaruka wagikoreye iki tukamwumviriza ino mm. ngaha dufite ubutungane bumeze neza bushaka kumviriza umuntu afise mbere n'abajya bamuburanira abajya bita abashingwa abashingwamanza mm-hmm. hanyuma akisigura ashobora no gusanga ibyo bamwagiriza atari ko bifise ingufu nk'uko babivuga cyangwa eh, mm-hmm. ashobora no gusanga asiguye akerekana ko atari byo hanyuma akera mbega mm-hmm. abafashwe muri bijya byo mu bihumbi bibiri na cumi migo umwuga cyenda azi abarenga mirongo umunani batanu bareku muri bamwe birirwa baragirira ikigongo nyinshi wahe mukuru gihugu benshi n'abari hajya mu ibarabara badutera amabuye batera amabuye igipolisi bakomerekeje abantu bagize gute barabarekuye benshi mhm. eh, umva usigaye hanze ahubwo yarakwiye kunyarutsa akaza akaganira n'ubutungane kubwa komiseri nkurikiye kubera iki hasa n'ahari urwanaga ku bijyanye n'impunzi zirimo hama kurusha izindi mpunzi ziri mu bindi bintu ni ukubera ko impunzi z'imahama ari impunzi zidasanzwe eh. zagiye mu buryo budasanzwe mm-hmm. n'igaruka ryazo ni ridasanzwe nyine nicyo gituma hari urwamo wishe mm-hmm. eh, kubera kuko hajya benshi twaraganiriye isaha zirenga zibiri bashyitse ujya mu wa mbere mm. benshi batubwira bati twe mu kujayo batubwira yuko mu Rwanda ari nkaho tuzoca tuhamare nk'iminsi ibiri itatu ko amaburse amaviza yacu atekanijwe bari batwiye tuzomara iminsi ibiri itatu tugaca tugenda muri Canada muri Amerika tumaze imyaka itanu nta n'umwe bashoboye kurungika ngo agende muri ibyo bihugu ati ibyo batubwira yuko igihugu bazoba bagifashe mu mezi abiri cyangwa mu mezi atatu nta n'isantimetero imwe barashobora kuvuga ngo bavuge ngo iyi twayifashe ati kandi uko tubibona ni indoto batazita ziriya zija mu ngira rero kandi ibyo babahenze icyo kinyoma n'ubu barakomeza babahenda mugabo baramaze kubona yuko bitari byo eh, baramaze kugihinyura mhm. eh, twabamenyesha icyo twabwira rero ko bamaze guhinyura ko abenshi babeshwe ko mm. ivyo bari babwiye atari vyo twobahanura cyane cyane abimahara bagukomeza bajya umutima amenye biyandikisha ari benshi hanyuma dukora ibishoboka byose kugira ngo baze bataye ari benshi tukibutsa impunzi zose zo mu Burundi aho ziri ku isi mu bihugu birimo yuko muri imyaka itatu tubaze kwakira abarenga ababa ibihumbi amajana atatu muri abo ibihumbi ijana mirongo inani n'abaje bizanye batarinze gufashwa eh, muri ubu buryo turiko turatahana mu ziya mpunzi aho giteye nuko umugwi wa mbere uwo rero akaba ari komiseri do polise eh, Pierre nkurikiye avugira ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati umutekano n'iterambere rusange aho yariko avuga ku bijyanye n'ihunguka ry'abarundi uno munsi bumvise ko twahagaze ku barundi bariko barahunguka bavuye mu gihugu kibanye cy'u rwanda mu ikambi y'imahama ariko twagarutse no kuba abarundi nabo bari mu bindi bihugu icokogwa kugira nabo batahe reka nshimire David yatwakuye ari muri Canada nshimirano witwa Yahusef yatwakuye ari muri Australia